يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga moja braća, prošli put smo započeli poglavlje po najljepšim Allahovim imenima i savršenim i uzvišenim svojstvima. I rekli smo da je to za nas ovdje, inša Allah, ponavljanje gradi. Tako. Pa smo prošli put ponovili kakav je menheđ, odnosno pravac, put, seleta u vjerovanju u Allahova neliča imena i savršeno izličanje svoje. Ko bi nam to znao objasniti? Ukratko znači, u jednoj dvije rečenice. Kako je Selet vjerovao u najveća Allahova imena i savršeno izličanje svojstvo? onako onako kako je došlo od Allaha i onako kako je došlo od Allaha subhanu wa ta'ala i njegovog poslanika sa Allaha to to će neko još šta dodati bez tevila bez bez ulaženja u kakvoću bez ulaženja u kakvoću dobro još još bez čega još rekao sam bez potvrđivanje znači potvrđivanje potvrđivanje Allahu subhanahu wa ta'ala imena bez temti temtila, bez pore poređenja. Znači potvrđujemo bez poređenja. Negiramo Allah subhanahu wa ta'ala sve nedostatke bez čega? Bez negiranja svoj svoj stav. Znači, itbat bila temtin. Tenzi bila ta'atin. Znači, potvrđivanje bez poređenja, negiranje, znači, onoga što ne priliči Allah subhanahu wa ta'ala, negiranje sličnosti ili poređenja, bez negiranja svoj svoj dalje, bez tevila ili tahrifa izokretane zna značenja, bez izokretanja značenja, bez mijenjanja značenja, tako vjerujemo i tako još bez ulaženja u, ulaženja u kakvoć. Je tako? tbat, potvrđivanje bez temsila, bez poređenja. Tenzih, negiranje, ne, znači, odricanje nedostataka bez poricanja svoj svojstava tenzih bila takvi. Šta još? Znači, potvrđivanje bez negiranja, bez inherafa, je tako, bez izokretanja bila izokretanja značenja i bez ulaženja u kako, kako hoće E to su četiri stvari koje treba zapamati. Kako mi vjerujemo sva najveća Allah samo kada je mene i savršena uzvišena svojstva onako kako je vjerovao Selef, a kako su oni vjerovali? Potvrđivali su onako kako je došlo u Koran i sunnetu. Bez pored poređenja. Jer zašto ovo moraš naglasiti? Potvrđivali bez poređenja. Zato što neki kažu da potvrđivanje istovremeno znači pored poređenja. Zašto kažemo negiranje nedostataka, bilo takvih nedostataka bez negiranja svojstava? Zašto? Zašto ovo nam gledajte bez poricanja svoj stav. Zato što su određeni u ime odricanja Allahu subhanahu wa ta'ala nedostataka zanijekali svoj svojstvo. Zato ovo naglašamo. Znači, tenzih odricanje bilo kakvih nedostataka bez negiranja svojstava. Nije kao što ovi negiraju nedostatke novotarstva. Oni Allah subhanahu wa ta'ala negiraju nedostatke kako? Tako što zanegiraju svoj svojstva koja se došla u Koran i Sunnet. A mi kažemo, ne, negiramo nedostatke bez negiranja svojstava. Dobro. Bez inherata, odnosno bez takrifa, takrif, bez takrifa, bez izokretanja značenja. Zašto? Zato što imaju ovi koji potvrđuju svojstva, ali izokrenu i značenje. Pa kažu, to se misli na nešto drugo, ne misli se na to. I bez ulazina u kakvoću, Zašto? Zato što je to prva greškovi koji su zapali svi novo, novotari. I to je natjeralo da postoji šta? Kad su ušli u kakvoću, da postoji zanegiraju da svoj svoj Da, to je ukratko znači što možemo reći. I rekli smo da je ovdje zanični mezer, šta? Maturidijski, to jest medher, u kojoj se potvrđuje samo nekoliko svojstava Allah subhanahu wa ta'ala. Ostala svojstva mijenjaju se zna, značenje, izokreće im se značenje. Bez ikakvog do, dokaza. Bez ikakvog dokaza. I oni potvrđivanje svojstava onako kako su došla u Koranu i Sunnetu. Da ih potvrži tako kako su došla i da vjeruješ u izraz i značenje tog izraza kažu da je to šta? tebsil, to je poređenje Allaha sa stvorenjem, to je tebsil, to je davanje Allahu subhanahu wa ta'ala tijela, ha? zbog toga kod njih smo mi šta? Mušepihe, odnosno muđesine, odnosno kreatere, tako? Mi smo za njih kreatere. I to nije nikak problem, tako? ne treba zbog toga pisati nikakve proglase. Ne treba se bun, ništa. Ali tako? Šta je? Pomiriti. E, nećemo se pomiriti, nego ćemo podučavati s pravom mezem. I ukazivati da je ovaj zvanični maturidijski mezem batil. Da je batil to u tarifu molim Allah subhanahu da nas sudnje srču. Amen. I da nije zasnovana na dokazu, nego na starstvu. Šarijsko-maturidijski e, zato što oni nisu znači u stanju da to detaljno prouče da se pridržavaju, da to razvoje. Uče kod šarija, maturidijsku školu i onda ne mogu to da možete kako. to je to da se ne može da razilazi što se tiče je tako neki kažu da se kilate, mogu da razi izgledi, što se tiče stvari su imanu. Znači u imanu su mordije, u osnovi Allah da? subhanahu wa ta'ala bude zna, znači kakvi sve tamo ona mišljenja, još sam uzeo ime, ja nisam to detaljno znači zagledao, ali u osnovi govorimo onako kako oni kažu. Kažu maturidijski, mezheb, ali kad pogledaš neke mesele vidjet ćeš da su uzeli ešarijske, Allah najbolje zna zato što su njihovi ovi šehovi učili na Azharu gdje je zastupen ešarijski mezheb pa su oni to uzeli i pomiješali pomislu da neke mesele vjerovatno prelaze tamo i ovom. Uglavnom da znate da je to da je da je bez ikakvog dokaza, mezheb zasnovan na običnom mišljenju. Mišljenju o čemu o Allahu. Na osnovu razum. A da li razum može dokučiti kako će Allaha subhanahu wa ta'ala? Da li razum može dokučiti svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala? Razum ne može često da dokuči svojstva neke stvari koja je očito iz prednjega vidi Nekad bi ja pomislio da ovaj skup vrlo mehan. A, pa zaletio se zapisao ga nogom da ga sluši. A, vrati ti razum. Svata, znači, razum je vrlo ograničen. Ali su ljudi zaposlili svoj mali mozak. Šta? Da razmišljaju o Allahu subhanahu wa ta'ala i da nas osnovu svog malog sitjučnog razuma kažu ne, Allah subhanahu wa ta'ala Nije to njegovo svojstvo, nije ovo njegovo svojstvo, ovo ne priliči Allahu, čak i onda kada Allah subhanahu ta'ala sebe tako opiše. I to kako je sebe Allah opisao, to je kod njih kufr. A tako povjeriš kako je Allah za sebe rekao, ti kod njih tako. E, to je taj vezan. I ne treba nimalo se zbog toga uzbuđivati, pa da tako prisikirati. I ne treba nikako pobulogu zbog toga rizika. A tako? Šta treba? Slive plemenima, šut, nemoj praviti fit. Dobro. Naš to upućuju sva Allahova subhanahu wa ta'ala najljepša imena i savršena zvršena svojstva. Danas ćemo to ponoviti. Naš to upućuju. Allahovu savršenost. Da, njegovu savršenost i uzvišenost, šta? Prema tome da je on jedini koji zaslužuje obožavanje, izražavanje robovanja i zaslužuje da se robuje i posvećuju svi vidovi i vade i vade. Dobro, to smo rekli prošli put. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoja najljepša i savršena i uzvišena svojstva koja sve upućuju na to da je on ali tako obožavani onaj koji ima pravo na obožavanje, na robovanje, na ibadet. I niko sa njim ne učestvuje u toj savršenosti i niko sa njim prema tome ne, ne, ne može i ne smije učestvovati u poklanjanju, posjećivanju i bade i bade. Dobro, a mi smo prije govorili na što upućuju svako Allah subhanahu ta'ala ime, na što kući je na njegovo bit biće. Svako ime upućuje na njegovo biće. što ovo naglašava? Zato što su mnogi negirali imena i rekli da mnoštvo imena upućuje na mnoštvo bih, Mi kažemo ne, svako Allaho stano tela ime upućuje na njegovo jedinstveno biće, Red. na njegovo jedno, to isto biće, je tako? Jel da stano tela to objavio? Kuli da'u Allaha Evi Ur rahman. Reci dozivaj Allaha ili milostivog. Jel' tako? Enjem ma tad'u koje god dozivaš felahul esma'ul husna. Pa on ima svoje najljuče imena. Znači kojim god ga imenom dozoveš, dozivaš koga? Allah. Njega, Allaha, njegovo biće. Znači upućuje to ime na njegovo biće. Dobro, znači to još upućuje. Tu smo objašnjavali prije. prije. Upućuje na svojstvo po značenju tog imena. Upućuje na savršeno svojstvo iz značenja tog imena. Je tako? Pa, njegovo ime Ar-Rahman upućuje na njegovo biće. A upućuje i na svojstvo i značenja ovog imena, a koje je to svojstvo? Svojstvo milo, milosti. Je li tako? I naš još upućuje. Upućuje na njegovo biće, upućuje na savršeno svojstvo prema značenju tog imena i naš to još. Upućuje na obavezno svojstvo tom svojstvu. So tako? Na obavezno svojstvo. Tom svojstvu. Koje je obavezno svojstvo? Svojstvo milosti. Svojstvo život? Život. Je tako? Da je bio, je tako? Njegov, da, njegovo savršeno svojstvo milosti, šta? Obavezno je da Uz to savršeno svojstvo milosti ima šta i svojstvo života? Života da je haj, da je živi. I vječni. sada A tako smo pričali, tako smo govorili, kad smo čitali na Aridul Kabu. Pa tako. Ovo poglavljanje na imam svojstvo. Dobro. Sad ću polako uz Allahovu pomoć čitati ove kretve, pa na mjestima gdje bude bilo potrebe da malo nešto se zadržimo ili dodatno objasnimo, pokušat ćemo da pojasnimo. Allah vas smanava tajna najljepša imena i njegovo savršeno izvišena svojstvo upućuju na njegovu savršenost i njegovu veličinu i uzvišenost. I da je on jedini koji se obožava. Nema nikakvog sautešnika u svom rububijetu ni uluhijetu. Znači nema ni u gospodarstvu ni u obožavanju, u ibadetu, u obožavanju i ibadet znači nije ispravno činiti ni najbližnijem melemu niti bilo kojem poslaniku a li nekome drugom imanje i ibadete znači njegova savršena u kući na to da ibadet pripada samo njemu. Da niko sa njim u tome ne, ne učestvuje. Niko sa njim ne učestvuje u njegovim savršenim svojstvima, znači u njegovom vijetu, u njegovoj vlasti, u njegovom ululijetu, u ibadetu. Pa ibadet nije ispravno činiti ni najboljim, najbližijim melecima Allah subhanahu wa ta'ala, ni najboljim poslanicima, a kamoli nekome drugom mimo njih. Zato možemo tvrditi da mušnici nisu Allaha subhanahu wa ta'ala procijenili kako treba i ne cijeni ga kako ga treba cijeni. Kad su učinili ibadet nekome drugom i okrenuli se od njega. Iako je razlika između ibadeta gospodara stvoritelja i ibadeta prema stvorenju kao razlika između samog stvoritelja i njegovog stvorenja. Je li tako? Znači, hoće da kaže da razlika, ogromna je razlika između stvrtelja i stvore, stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje savršena svojstva koja upućuje na njegovu uzvišenost i savršenost i da samo on zaslužuje ibadet. Onaj ko posvijeti ibadet nekome drugom, nije Allah subhanahu wa ta'ala poštovao kako ga treba poštovati, niti cijenio kako ga treba cijeniti. Zašto? Zato što je pokrenuo ono što je pravo samo Allaha, posvetio nekome drugom mimo Allaha. A razlika između toga je kao razlika između stvoritelja i tog stvorenja. I razlika između Allaha i najljepših imena i njegovih savršenih svojstava i, i, i imena i svojstava tog stvore, stvorenja. Vidjet ćete poslije, učit ćemo uz Allahovu pomoć, kad budemo govorili o, o širku i mušicima, da mušnici u stvari obavezno šta imaju loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala i da je to loše mišljenje navjelo na svi na šir O tako? dobro kako ima loše mišljenje ona imam utuzu što moli poslanika sallallahu alaihi sallam za šefan kako ima loše mišljenje o Allahu? kako je ovo on napravio nekakav prekršaj u pogledu savršeni Allahovi stav. Znači nije cijene Allaha kako ga treba cijeniti. Gdje, kako? Da mi je jasno. A ne je Allaha milost. Ovdje u poslaniku da se sve do da, a ne traži da Allah. Dobro, gdje je tu? Ko da je rekao da, da Allah ne čuje i ne vidi njega, pa upućuje do da poslanik... Znači da poslanik će ga prije čuti. Jeste, Da će poslanik prije šta se smilo? Smilovati. Poslanik milostivio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? da će mi poslanik sad prije dovu pri, primiti, njegovo pokajanje prije primiti. A to su sve savršena da je, a Allah je tawabur rahim, koji prima taobe i milostivi, je tako? Gafurur rahim, koji prašta i milostivije. To su svojstva Allaha subhanahu wa Šta? Ova je povjerovo da je Muhammed sallallahu alaihi sallam ima savršenija svojstva od Allaha. Je tako? Zato se njemu obraća. Zar nije? Šta još? Pripisao je nedostatak Allah subhanahu ta'ala u njegovom rububi, rububi gospodarstvo. Kako? Ispadne da se kod Allah subhanahu ta'ala može, može zauzimati kako ko hoće i za koga hoće. A gdje je vlast Allahova? Gdje je Allahova volja? Ne može niko poželiti nešto što Allah neće da poželi. A kao li da se zauzima? Svetar. A Allah subhanahu wa ta'ala doslovno kaže šta? Da ne koristi šefa'ata indahu illa liman azinam. Osim onome kome on dozvoli. Traži posebnik mu ispravak. Jes, traži posebnik. E, to hoće da kaže. Ko vjeruje ispravno u savršena svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, to će ga šta? Ograničiti i zaštititi od širka. Širka. Uvijek će prokontati. I nikad neće tražiti nikakvog posrednika i ništa. Zato što je Allah savr... savršen. Prema tome obratite se savršeno. Nikad neće očekivati od nekog šeha, od nekog čovjeka, od nekog menjita koji ne može ni se pomoći ništa. Od nekog, od bilo kakvog kamena, od nešto. Zašto? Zato što vjeruje u savršeno svojstvo Allah da je on taj koji daje i oduzima, koji pruža i, uskra, uskraći, od kojih dolazi i šte, šteta. On je ta savršena sveta. Ko vjeruje u savršena svojstva Allah subhanahu ta'ala, nemoguće da čini šet. Zato svaki mušlik je u stvari nije cijenio i poštovao Allaha kako je treba cijeniti. Čitamo dalje. U kitabu Tevhidu kaže šeheh Mohamed Ibn Abdul ono što je došlo u ajetu وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ono što je došlo, dakle pogledaj što je došlo o Allahovim riječima. Šta se misli ovdje što je došlo o Allahovim riječima? Znači od hadisa i tefsira ovog ajeta. Nisu cijenili Allaha kako ga treba cijeniti. Nisu poštovali Allaha kako ga treba poštovati. Je tako? A zemlja je sva u njegovoj šarci na sudnji dan, a nebesa su smrtana u njegovoj desnici. Uzvišen je on od onoga u čemu šir čini. Pa kaže u komentaru, u komentaru a, Kitabu Tevhida, Abdurrahman ibn Hasan, Allah se smilova, prenosi znači rivajete i tefsire vezane za ovaj Kaže Ibn Ketir, rahmetullahi alaih, kaže uzvišeni ne cijene Allah, ne cijene mušici. Znači nisu cijenili Allah kako je treba cijeniti, nisu poštovali Allah kako je treba poštovati. To tako. Nisu vrednovali Allah, znači nisu mu dali savršena svojstva njegova vjerovali kako treba vjerovati. Je tako? Kaže, nisu cijenili mušnici Allaha onako kako on zaslužuje. Pa su obožavali sa njim još neki drugi. A on je veličanstveni uz kojeg nema nikoga koji je veličanstven ili veličanstveni od njega. On je svemoć, svemoćan. On sve može znači. On sve posjedi i sve je ispod njegove moći i upra upravi. Da su ga ovako ocijenili, šta ne bi nikad širka učinili. On je samoćan, sve u njegovim rukama. On je vlasnik svega, on sve posjedi. On sve nadzire, sve, sve je pod njegovom vlašću i moći. Ne može ništa izaći iz nekog okvira njegove volje, volje. Sada, ko tako vjeruje Allaha, neće nam paš nikada se obrati nekome drugom. Kažemo, džaj, ovaj ajto je objavljen u Kurejišu za škureć, da oni tako nisu Allaha cijenili kako ga treba cijeniti. Kaže sebi, nisu ga veličali kako ga treba veličati. Kaže Mohamed ibn Ka'ab, da su ga cijenili kako ga treba cijeniti, ne bi ga ulaž tjera, tjera odnosno njegovog poslanika, poslanika sallallahu Kaže Ali ibn Abi Talha, prenoseći Ibn Abbas radijallahu an, to su kafiri koji nisu vjerovali u Allahovu moć nad njim. Nisu vjerovali u Allahovu moć nad njim. Pa ko vjeruje da je Allah subhanahu ta'ala svemoćan, on cijeni Allaha kako ga treba cijeni. Ko ne vjeruje u to, on ne cijeni Allaha kako ga treba cijeni. Ne poštuje Allaha kako ga treba poštati. Znači, ko vjeruje u savršeno svojstvo Allahove moći, on je Allaha cijeni kako ga treba cijeni. Veliča ga kako ga treba veličati. Ko vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala apsolutnu mo moć. Da je on sve moć. I da niko šta La havra wa la kuvvete illa billahi l'alihi habib. Ha? Pa ko ovo zna, šta će se obraćati nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Spomenuti si brojni hadijeti koji su vezani za ovaj ajet. Brojnim putevima koji označavaju, odnosno objašnjavaju mezheb selepa. Pravak selepa po pitanju vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova svojstva. Mi sprovodimo, znači, te, te hadite koji dolaze u svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerujemo u njih i prolaze kod nas kao što su došlo. Dakle, onako kako su prenešene, prenešene, kako su van ulaj, ali prenijeli te hadare i te hadite o svojstvima Allah s.w.t. tako mi i dalje prenosimo i tako i privatamo i tako u njih vjerujemo bez ulaz, ulazka u kakvoću i bez izokretanja zna, značenja. I ovdje spominje znači koje je sve spomenuo hadite vezane za ovaj ajed, hadis od Ibn Masuda, kao što spominje, autor u ovom poglavi, prenosi ga imam Bukhari, na više mjesta u snom sahihu bilježi ga imam Ahmed i Muslim, Tirmidi, Nesai, svi ga prenosi od Sulejman ibn Mehrana, od Ibrahima, od Ubejde, od Ibn Masuda u ovom otprilike značenju. Kaže imam Ahmed, Pričala je Muavija da mu je pričao A'naš od Ibrahima, od Alkame, od Abdullah, Abdullah ibn Mas'uda, da je došao čovjek od Ehlu Kitabija, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam rekao, o Ebu Kasime, prenijeću ti da Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti svoje robove na, jed, na jedan prst, staviti sve svoje robove na jedan prst. A nebesa istu tako na drugi prst. A ostala stvorenja istu tako na prst. Pa će reći ja sam vladar. Pa se nasimo Resul sallallahu alaihi wa sallam tako da smo mu se vidjeli njegovi zubi, pokazali se njegovi zubi zbog znači optimističnosti ovog kadra ovog hadita. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala je na ovo, na ove riječi objavio وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ Nisu cijenili Allaha onako kako ga treba cijeniti. Tako ga prenosi Buhari Muslim Nasai od Amaša. Kaže, kaže ovaj autor, ovi haditi i svi oni koji su došli u ovakvom značenju upućuju na uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala, na uzvišenost njegove moći, njegove veličine, isto tako upućuju na uzvišenost njegovog stvara. Allah subhanahu wa ta'ala je sebe predstavio svojim robovima preko svojih svoj svojstava, opisao se svojim svojstvom. I još se predstavio svojim robovima kako čudom svoga stvara stvara. A sve ovo upućuje na njegovu savršenost i da je on jedini koji se obožava. Nema saučesnika, nema šerika, nema nikog kog sa njim učestvuje u tom. U njegovom rubijetu i u uluhijetu, na pravu na obožavanje. I sve ovo upućuje na potvrđivanje svoj stava onako kako priliči njegove uzvišenosti i savršenosti, potvrđivanje bez poređenja, negiranje nedostataka, bez negiranja svoj stava. I još rekli smo bez izokretanja značenja ulaženja, ulaženja u kakvoći. A na sve to upućuju tekstovi Korana i Sunnata. I na tome su prve generacije ovog umnata i oni koji ih slijede. I koji slijede njihove stope u islamu i imamu. Koji slijede njihove stope u islamu i imamu. I mi smo put spomenuli, znači, da sama činjenica da je Ebu Hasan al-Ašari odrekao se svog mezheba, kao tako? Isto tako Ebu Mansur al maturiri da je živio dosta kasno i da prihvatanje vjerovanja onako kako su oni pojasnili na osnovu svojih fantazija i vizija je neprihvatljivo sa više aspekata, a posebno sa ovog aspekta da niko od celepa nije tako govorio i nije tako predmet, što bi značilo da su svi muslimani od poslanika sallallahu alaihi sallam preko Ebu Bekra Omara i Otmana, ali je, je tako, do Ebu Mansur al-Maturidija bili u velikoj za, zavodi i bilo im skriveno dio, bio im skriven dio zna, znanja, pa nisu znali oni da objasne da ova svojstva ne treba vjerovati tako kako piše u Koranu i Hadijetu dok nije došao taj pametnjaković da pojasni umetu ono što otkrije, ono što dotar nisu znali. Svatate, samo ova činjenica upućuje na taj vrat. I tako je pala fitna u stvorenosti Korana, jedna od prvih žestokih fitna koje su napravili Malteza. Pozvan je jedan stari šejek sjede brade poznim godinama na raspravu tako o stvorenosti Korana. Pa je on prije nego što su Znači, tako su bile ispitivani ljudi. I ako ne, ne potvrde, išla je glava, i tako, sablja i... Ako ne potvrde da je Kur'an stvoren, kao što vjerujemo, a težile, glava išla. Ali se stari šeji, ne mogu da sjetim, Allahom se smilovao ime, sjetio. Pa kaže, mogu ja postaviti nekoliko pitanja, kaže Halifi, pošto je to na Halifinom dvoru, Možete postaviti nekoliko pitanja prije nego vi postavite meni pitanje ovo za Kur'an. Može, hajde. Kaže, je li to pitanje tražio da se u to vjeruje tako Muhammed Je li objašnjavao to ljudima i testirao ljude u tom. Objašnjavao im to. I tražio od njih da u to moraju vjerovati. Kao što je tražio da moraju vjerovati neke druge stvari. Tako? Ovaj mora reći da nije, tako. Nema, nigdje se ne stoji. Dobro. A jedan Ebu Bekr radi Allah van, poslije njega isto tako tražio to ljud, od ljudi, primoravo i da moraju to vjerovati. Nije. A jel Omar radi Allah van, pa jel Osman, jel Ali nije niko. Pa je onda halifa shvatio o čemu se radi. Zar ti sad si učinio suštinom i ključem imana i vjeri ono što je promaklo poslaniku sa alejhi ve sellem. Promaklo Ebu Bekru Omeru Osmanu, svima promaklo, a ti si se sjetio da je to glavna stvar na kojoj trebaš ljude testirati, tjerati i da u to, da u to vjeruje. I istog trenutka da je to važno. I tako je jedna od činjenica na, na kojoj, odnosno događaja na kojima je propala ta i srušila se. Gdje se avracijske palite odustali poslije toga da testiraju ljudi na to. Su shvatili je to Na kraju, isto tako vezano za ova svojstva, mi kažemo ovim našim maturidijama, jer to Tako Resul sallallahu alaihi wa sallam prenešeno od njega podučavao, u tijelu ljude da ne smiju vjerovati u ajete kako stoji u ajetima, nego moraju izvrstati značenje. Ili neko drugi poslije poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sve dok niste došli vi. To znači je jasno malo dijete da to upućuje, da je to što vi radite šta? Ba film. Ba film, izvršetelj ovaj obični da narod nema pojma o tom, je li stvoren, nije stvoren, to ni, ništa ne interesuje. Znači, ko to drži, drži samo ovi koji... Jeste, jeste. Njima mi, o njima mi i priče. <laughs> nemaju pojma. pa nije narod obični, nije zatvorio jednu temu zbog tih stvari, nego je njegove koji su bile šari i zatvorili ga u zatvor. I kažu, pustit ćemo te, da ne čitaš pred svijetom tekstove, znači Kur'ana i sunneta koji govore o svojstvima. Kaže Ibn Tejmija, vi niste normalni. Ne smije učiti Fatihu pred narodom. Ne da smije učiti Kul Huvala pred narodom. Ne da smije učiti Ajatul Kursi pred narodom. A? Sve govori o Allah i svojstvu. Da. I još mi postavio uslov da kaže da Allah sana tajala nije u određenom pravcu i da nam zauzima određeni prostor. A što da nije u određenom pravcu? zato da, da se ne kaže da je na, ar, da na arš. Jel tako? Ako kaže da je na onda je iznad nas. Jel tako? Iznad nego jeste. Jel tako? E zato stražio od njega da kaže. A, da nije određeno pravcu. Kako je odgovorio, kaže, ako mislite da nije na aršu, onda jest u određenom pravcu. A ako mislite da nije, da je nije u određenom pravcu od nas u smislu da ga pravac ili prostor obuhvata i da je tako ograničeno, da mi ne vjerujemo da je tako u određenom pravcu od nas. Ali jeste onako kako njemu priliči iznad ar, arša. I da ne zauzima određeni prostor, kaže to nije uopće prenešeno ni u Koranu, ni u Sunnetu. Niti se to potvrdi ili negira. Prema tome na notarija je o tome rastra, raspravljati. Opet, Opak, da smo čutili priče. Znači, to je nepotrebno pitanje. Razmisli o ovim hadijetima i njima slični kako Resul sallallahu alaihi sallam veliča i kako se divi šta ovim hadarima makar od ehlu kitabija, da tako, gdje se spominju svojstva njegove savr, savršenosti i uzvišenosti. Onako kako prilici njegovoj uzvišenosti savršenosti. I tako je potvrdio ono što je židov došao da obavijesti o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim svojstvima, ako ona upućuju, znači kad ona upućuje na njegovu uzvišenost i savršenost. Pa razmišli, znači i zamisli o ovim hadithima, kako se u njima potvrđuje uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala na njegovom ar, aršu. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni za jedan od ovih tekstova nije rekao ne misli se na vanjsko značenje ovih tekstova. Ni za jedan od sedam ajeta u Kur'anu u kojima se spominje da je se Allah sana tala uzdigao iz nadarša, nigdje poslanik sallallahu nije sallam nije naglasio ne misli se na vanjsko značenje ovog teksta, tako? Niti je s druge strane rekao, ako potvrdite vanjsko značenje, to upućuje na poistovjećivanja Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim svojstvom. Nije na to upozorio. Kako to? Da Resul sallallahu alaihi sallam na tolika svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu ni za jedno nije rekao i napomenuo ne smijete vjerovati bukvalno ovako kako stoji jer to će značiti sa poistovjećivanja Allaha sa stvorenjem. Nigdje to nije napomenuo. A poznato da je Resul sallallahu alaihi sallam sva pitanja tevhida strogo šta objašnjavao i napominjao. napominjao. Da niko od ashaba nije upitao. Allah poslani će to sve tako, je to bukvalno značenje tako ili da niko od ashaba nije upitao u to. Zašto? Našto to upući? Da nije prerečeno da je uopšte neko pitao za ta svoj od Asaba. što to upućuje? Znači da je to tako. Znači da su one automatski automatski po, po fitri svoju automatski bez ikakvog dodatnog objašnjenja šta vjerovali u ta svojstva kako su došlo. kako kako priliči uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala nije nam padalo da porede Allaha sa stvorenjima niti je nam padalo po njihovoj fitri da ulaze u kakvoći svoj stav. Sada, Na što upućuje, znači, ovo koji su došli poslije, pa počeli zalaziti da kako hoće, na znači, što to onda upućuje? Na njihovu iskvarnost i pokvarenost, tako? I nepokornost i neposlušnost. Sada, kako niko do Sava nije to pisao? A bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem pred njima živ. Ne i nam palo da ne Znači, to zna vjerovat kako je došlo. Sve to, znači, treba imati na umu i o da dobro razmišljati. Kaže, niti je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da ako povjeruješ u svojstva kako se došlo u Kur'anu i sunnetu, da je to poistovjećivanje Allaha i poređenje Allaha sa njegovim stvorenjem. Da je to istina, o tome bi ga obavijestio prije svega Jibril, a i on i obavijestio bi svoj, svoj omnak, zato što je jedina Allah potpunio ovu vjeru. Jel tako? Zato što je njima Allah subhanahu wa ta'ala upotpunio ovu vjeru i usavršio svoju blagodat. Usavršio ovu vjeru i upotpunio svoju blagodat. Pa je on prenio istinski i povjerio. Salavatullahi wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yawmi A sahabi su isto tako od njega povjerljivo i doslovno pre, prenijeli onako kako im je on objasnio njegova svojstva kako priliči njegovu uzvišenosti i savršenosti i povjerovali su u njih i povjerovali u Allahovu knjigu i sunnet poslanika sallaha i sallam i ono što ona sadrži od svojstava gospodara uzvišenost uzvišenu kao što kaže uzvišeni hune fil ilmi kuruna amanna a oni koji su znači učeni dobro učeni, tako imaju E, detaljno znanje, kažu vjerujemo u njega kullu min inda rabbina, sve je to našeg gospodara. Oni tako kažu. A oni čija srce bolezna i koji traže fitnu, šta oni? Traže a manje jasne ajete, da se za njih zakačaju ono što im je nejasno, da onda to su prostavljaju jedan ajet drugom, jedan hadijet drugom i to je njihova To su njihove akroba, akrobaci. To su njihove akrobaci. A vjernici kažu da sve od Allaha i sve I ako ima negdje gdje na prvi pogled nije jasno da se vrate na tekstove koji su u to potom pitanje jasni i, do, i doslovni. I onda i ove koji u početku izgledaju nejasni protumači na istina i onda postane sve ja, sve jasno. I onda postane sve sve. Znači, ove stvari treba imati duboko, duboko na umu. Allah subhanahu wa ta'ala je usavršio ovu vjeru i potpunio svoj blagodat sa poslanikom Muhammedu sallallahu Što nije bila vjera toga dana, kada je Muhammed sallallahu alaihi sallam dostavljao ovu vjeru i objašnjavao neće nikad biti od, od ove vjere što nije bila vjera za vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam dok je on objašnjavao i prenosio od Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti vjerom do sudnjeg dana kogod došao poslije njega i dodao i rekao da je nešto od vjere nije od vjere makar to bilo neposredno poslije njegove smrti od mesela, o kaderu, o sifatima, o stvorenosti Kur'ana makar to bio Ebu Hasan al-Ešari ili Ebu Mansur al-Maturidi, makar bio to kogod da je. Kogod je došao poslije i nešto spomenuo što nije bilo od vjere u vrijeme Muhammedu sallallahu alaihi sallam, neće biti vjere od Allahove vjere nikad do sudnjeg, do sudnjeg dana. To je ukratko znači o poglavlju po Allahu subhanahu wa ta'ala odnosno njegovim najljepšim imenima i savršenim i uzvišenim svojstvom. Prije nego što priđemo na sljedeći poglavlje koje je vezano za sudbinu, vjerovanje u sudbinu, kada je kada, i ovo je posljednje poglavlje u poglavlju ima iman. Jel tako? Zašto? Zato što su ruknovi imana šta? Vjerovanje u Allaha, daleke knjige, poslanike, tako, sudnji dan i sudbina, kada, je li tako? Pa je ovo na neki način ukratko šta o temeljima imana, o ruknovima imana. Posljednje poglade koje ćemo o poglavlju o imanu čitati je vjerovanje u kader. Vjerovanje u kada. A onda ćemo prijeći ono, na, da čitam ono što je suprotno tevhidu i imanu, a to je i širku. Uz Allahovu pomoć. Ima li pitanje? Ima da li pitanje vezano za ovo ili vezano za nešto drugo što smo dosta čitali? Vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala najljepša imena i savršeno izvršeno svojstvo. Nema pitanja, nego da bi trebalo da se potrudimo da naučimo Allahova imena i svojstva, pa kad ih znamo sa prevodom, onda ne će biti problema, ni nikako. Znači, Allahova imena i svojstva ne možemo naučiti. Nikad. I radite se Ne možemo, zato što ne možemo nikad obuhoditi sva njegove imena Ali ovi, i svojstva. Ovi poznati 99. A, <laughs> Ali i to je razilažno. Da li je nama poznato samo 99 ili od poznatih ima 99 koje, koje ko nauči je obuvati i ući se u džene. Prvo na ti A, ti si misli novi. Znači nije, to treba se ograničiti dobro i znači znači da nije istina da Allah samo tada ima samo 99 imena. Niko ne zna koliko ima. Nego od njegovih imena ima 99 koje ako se nauče i obuhvate sva te i bude se radilo po njenim značajima. Pa tako, ući se u džene. Mi smo podrobno spominjali puno svojstva, pojedinačno, ako se sjeća, govorili o Allahovi smanu tara uzvišenosti, pa objašnjavali videove uzvišenosti, pa govorili o Allahovi smanu tara u brojnim njegovim imenima, njegovim značajima. Pa ne znam, vi ste to malo Jer mislio sam ako neko da znaju, mislio sam ako zna narod, primjera to da sve, ima se da zna, onda će manje ljudi upadati u širk. Manje će upadati u širka, ali nama je preče da se sačuvamo širka, nego da sad valjamo sad dobra djela, a vam... Jer sa širkom sad propa, propada i sva djela, je li tako? kad uzmeš abdes moraš se dobro čuvati od onih stvari koje kvalja Inače, ponovo se moraš abdes E tako, e tako isto djelo. Znači, najpreće da se nisam sačuvao od širka. Od širka. Jer je to pravo Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima. A pravo robova kod Allaha, ako dođe do širka pred njega, da ih sačuva od njegove kazne, džehennemske kazne. E ima sad pitanje jedno. Ako čovjek u riječi pretekne i učini širk, pošto u nas ima dosta ovih uzrečica koje su širk subhanova. Kažu uzdaj se usije, čovjek duše, sve je širk subhanova, tako? A to je ovde, znam. jer sad ako on to tako kaže i odmah se ovdje dođe, jel, jel mu ono poništno primo? Rekli smo znači da je zakljetva nečim drugim ima Allah subhanahu wa ta'ala riječi E, koji upućuju na širk kao šta hoćeš ti ili Allah i tako znači neko poistovjećivanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala i od tih riječi znači da je to mali širk da je to u stvari veliki grije naravno treba se odmah pokajati i brže se pokajati i uz Allahu pomoć znači neće zbog toga djela biti upropašten neće zbog toga djela biti upropašten da Allah seče Dobro. Dobro, ako nema pitanja. Pa samo še je ovo prije dolazio, jer su onaj zelike prave, kada govorio poslaniku da Salove ovaj Sram. Poslanik Salove ovaj Sram, koliko sam nastavio njegov, ništa... Ništa nije negirao od toga. Jesu. Znači, had, e, hadith je sahih, bilježi ga Buhari, muslim, imam Ahmed, Nisaj, Tirmizi. Znači, da je istin, tako. prsti se spominju još u drugim hadithima. Hadith da nema nijednog srca, ili tako, a da nije između prsta vrstu u okreći ga kako hoće. I tako dalje, znači spominju se. Tamo. Koliko ima reakcija? حاسما فالفرق بذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القيود وسوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك